Jordbærpike i jordbærland, livet her er flott. Jordbærpike i jordbærland, for her har vi masse godt. Her fins mange gode bær, her er luften ren og kjær. Og det regner jordbær her, jordbærland er topp. Hopp og klapp og ta et sprang. Syng din egen jordbærsang. Hopp og klapp og ta et sprang. Jordbærpike, jordbærland, har du lyst å synge? Jordbærpike, jordbærland, syng og gyng i ling Der folket spiller opp, så et bær kan ikke si stopp. Der hver dag går med til hopp, jordbærland er topp. Hopp og klapp og ta et sprang. Syng din egen jordbærsang. Hopp og klapp og ta et sprang. Jordbærpike i jordbærland, bli med og oppdag. Jordbærpike i jordbærland, nye land hver dag. Land der frukten er til meg, land der fjell og kakedeig. Land der elven renner seg, lek og spill med mer. Hopp og klapp og ta et sprang. Syng din egen jordbærsang. Hopp og klapp og ta et sprang. Syng